sa'yo Kwento ka naman at nakakalito Bibihira na nga lang tayo mag-usap Pero parang ayaw mo ko sa tabi mo Pero ano nga bang pake ko? Eh, di mo nga ako malingon Ah, baka meron ng kapalit ko Napakabilis naman ang panahon Para mapagsawahan mo Agad ano ba yan? Para mapagsaran mo ko ng pinto Di pagbuksan Di mahulaan na gusto mong gawin Di mabuo ang ang maabot ang kasiyahan mo'y suntok sa bituin Paano ka ba papasayahin? Ang labo kahit nakasalamin Ang lakot paano ko alamin? Gusto mo kung di mo sasagutin Ang mga tabaga text ko Baka baka baka wala na akong pwesto Sana ako pa rin ang bet mo Kahit walang alakati madala sa resto Ah Yeah. Ano ganito na lang ba? Lagi nakakalito ang amba Hindi malaman ang gusto mo na palabasin Lagi nalang naiiwan na nagtataka Lagi nalang naiiwan na nagbabaka Sa akali na wala dapat ikakaba Nawala ka bang ikalabat Labi ko lang ang tanging hinahalikan Sana wala ka pa rin magtingin sa iba Sana mo na balang na kumabila Sana mali-mali ang mga tamang inala Sana iningatan ang tiwala Pero pasensya ka na din huh. Alam ko na medyo naning huh. pababasin Patayin ang ina Alam ko nang gagawin Tanggalin ang suot at sumandal ka sa una Una na una Dating gawin ako ang iyong upuan Nakakatawa na pag merong problema Dito ang balik at nakakasunduan Then Seb, can we talk? Pansin ko kasi wala ka ng time sa akin ko your story having fun with your friends, which is okay sa akin. Pero yung saan-saan ka nagpupunta, inom dito, inom doon, di ka man lang nagsasabi sa akin. Nag-aalala na kasi ako. Hindi mo na nga ako napapansin eh. Oo. Hindi ka naman ganyan dati ha. Oo. Buti pa sila at hati, nagagawang kamustahin ako. Kung okay lang ba ako. Ano nangyayari sa akin. Lagi na lang daw akong malungkot. Natatakot lang ako magsabi na nasasaktan na ako. At ikaw yung laging naiisip ko. Oh, wow, that's fine. May problema ba tayo? Puntahan mo naman ako naman ako.